Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. U dolini Vedan, koja spaja Meku sa vanjskim svijetom, smjestilo se pleme Gifar. To pleme je živjelo od onog najminimalnijeg što su mu ostavljale korejševičke karavane, koje su odlazile u trgovinu u Siriju ili se vraćale iz Sirije. Nekad je pleme bilo primorano i da napada ove karavane, ako bi im one nisu davale ono što bi ih zadovoljilo. Džundub ibn Džunade, poznatiji kao Ebu Zer, je bio jedan od sinova ovog plemena, ali se on od ostalih isticao sa čistoćom srca, bistrim umom i dubokom pronicljivošću. Najteže mu je padalo to što njegov narod obožava kipove mimo jednog Boga, Allaha. للعدا بالنار واملأ مخزني أرني الجماجم ساقطات بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني أرني الجمال ناقة لم تمتني سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين Osuđivao je pokvarenost i zabludjelost koja je vladala među Arapima. Stalno je iščekivao pojavu novog vjerovjesnika koji bi ljudima vratio razum i smirio im srca, te ih izveo iz tmine na svjetlo. Do Ebuzera, koji tada još živješe u pustinji, dopriješe vijesti o novom vjerovjesniku koji se pojavio u Meki. On reče svom bratu Enisu, Idi u Meku i raspitaj se o tom čovjeku koji tvrdi da je vjerovjesnik i da mu dolazi objava sa nebesa, zapamti nešto od njegovog govora, pa ćeš mi to ispričati. Enis ode u Meku i sastade se sa Allahovim poslanikom, salallahu alaihi veselem, a kada se vrati u pustinju, Ebu Zer ga dočeka s nestrpljenjem. Zapita šta je saznao o novom vjerovjesniku. Ovaj reče, Allaha mi, sreo sam čovjeka koji poziva u najljepše ponašanje, a govori riječi koje nisu nikakvi stihovi. A šta ljudi govore o njemu, upita je Buzer. Govore da je vračar, mađioničar i pjesnik. Boga mi, nisi mi moju žeđu gasio, niti si moju potrebu zadovoljio, nego bili se ti postarao za moju porodicu, a da ja odem i vidim u čemu se to radi. Bih, ali dobro se čuva stanovnika Meke, odgovor je Ebu Zer se opremi za put, ponese sa sobom malu posudu za vodu i uputi se u pravcu Meke, kako bi se susreo sa vjerovjesnikom i nešto više o njemu saznao. Stiže u Meku, strahujući od njenih stanovnika, jer je čuo kako su Kurejiše ljute zbog svojih idola, i kako su spremni da se osvijete svakom ko bi samo pomislio da slijedi Muhammeda. Zbog toga nikog nije htio da pita za Muhammeda, jer nije mogao znati da li bi taj upitani bio njegov sljedbenik ili neprijatelj. Kada nastupi noć, on se pruži u mesčidu da tu prenoći. Pokraj njega naiđe Ali ibn Ebi Talib, neka je Allah zadovoljan njime, pa vidjevši da je on stranac, reče mu, hajde kod nas čovječe. On ode i prenoći tu noć kod Alije, a ujutro uze svoj prtljak i posudu s vodom, pa se vrati u mesčid, a da jedan drugog ništa ne upitaše. Ebu Zer provede i drugi dan, a da se ne upozna sa vjerovjesnikom. دربي في رضا الصمد هذا دين السلام بالبعد طالت لوعاتي في عمق الظلام والغربة زادت آهاتي يا دين السلام بالبعد طالت لوعاتي في عمق الظلام والغربة زادت فأنا أعيش كالغريب متأدي في اللهيب فأنا أعيش كالغريب متأدي في اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد فأنا أعيش كالغريب متأيد فأنا أعيش كالغريب متأكد في اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد Kada se smrknu, on opet leže u mesđidu, a Alija ponovo naiđe pa mu reče Pa zar čovjek još nije saznao za svoje boravište? Onda ga povede sa sobom, pa on i drugu noć prenoći kod njega. I opet jedan drugog ne zapita ništa. Treće noći Alija reče svom gostu. Hoćeš li mi reći šta te je dovelo u Meku? Ebu Zer reče. Ako mi daš obećanje da ćeš me uputiti na ono što tražim, reći ću ti ali je mu dado obećanje koje je tražio, pa Ebu Zer reče. Došao sam u Meku iz dalekih krajeva, iz želje da se susretnem sa novim vjerovjesnikom i da čujem nešto od njegova govora. Lice Alije se ozari srećom dok je govorio. Boga mi, on je uistinu Allahov poslanik pa mu ispriča još mnogo toga o njemu. Ujutro, kada ustanemo, slijedi me kud god bude mišao. Ako ja primijetim nešto sumnjivo, onda ću zastati. A kada produžim, slijedi me dok god ne uđeš tamo gdje ja uđem. Te noći Ebu Zer nikako nije mogao da zaspi iz žudnje da što prije vidi vjerovjesnika i da čuje nešto od onoga što mu se objavljuje. A ujutro Alija krenu sa svojim gostom kući, časnog poslanika. Ebu Zer ga je neupadljivo slijedio, dok je on išao ne osvrćući se nikuda, sve dok ne uđoše kod vjerovjesnika. Ebu Zer reče, neka je tebi spas i mir, o Allahu poslaniče. Vjerovjesnik odgovori, i na tebe neka je Allahov spas, milost i bereket. Ebu Zer bijaše prvi koji je vjerovjesnika poselamio sa islamskim selamom, a onda se taj selam raširio i udomačio. Allahu poslanik, salallahu alaihi veselem, poče pozivati u islam i poučavati ga Kur'anu. Za kratko vrijeme on izgovori riječi istine i uđe u novu vjeru prije nego je napustio to mjesto. Tako postade četvrti ili peti musliman uopšte. Allah في الحياة غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنها فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند تسل عنها فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند فسنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود riječ Ebu Zeru lično, neka nam on dalje ispriča šta je bilo. Ostao sam iza toga u Meki sa vjerovjesnikom koji me poučavao islamu, učio me poglavlja iz Kur'ana, a onda mi reče, nemoj nikom u Meki spomenuti da si prešao na islam, jer bojim se da te ne ubiju. Ja mu rekao, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, neću napustiti Meku sve dok ne odem u mesđit i pred svim Korejšijama ne uzviknem riječi istine. Allaho poslanik na to ne reče ništa. Ja odoh u mezčit, a tamo u okupljene Korejšije, koji su sjedili u krugu. Stadoh u samu sredinu njih i na sav glas povikah. O skupino Kurejšija, zaista ja svjedočim da je samo Allah Bog, da je Muhammed njegov poslanik, i samo što moje riječi dopriješe do njihovih ušiju, oni se zaprepastiše i poskakaše govoreći, držite tog otpadnika od vjere. Onda navališe na mene i počeše me tako tući, kako bi me usmrtili. U tome zgrabi Abbas ibn Abdul Mutalib, Amidža vjerovjesnikov, pa me zaštiti od njih govoreći im, teško vama. Hoćete li da ubijete čovjeka iz premena Gifar, a vaše karavane uvijek prolaze pored njih. Oni me onda ostaviše. صاحب الهم إن الهم منفرد إن الهم منفرد أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج كذا سندوش أو sebi, Odoh Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi veselem, pa vidjevši me, on upita. Pa zar ti nisam zabranio da obznanjuješ svoj prelazak na islam? Ja mu rekoh, o vjerovjesniče, imao sam neku potrebu u duši, a sada sam je zadovoljio. On mi reče, idi svom narodu i ispričaj im svemu što si vidio i čuo. Poziva ih Allahu, jer možda će Allah dati da im ti budeš od koristi, a i ti bi u tom slučaju imao veliku nagradu. Kada čuješ da sam ja ojačao, onda mi dođi. Ja odoh i stigoh u područje svoga plemena. Srete me moj brat Enis koji me upita, šta si uradio? Ja mu odgovorih, Uradio sam to što sam primio islam i posvjedočio istinitost vjerovjesnika. Allah dade da i njegove grudi prihvate istinu, pa on reče, nemam ni ja ništa protiv tvoje vjere, jer ja primam islam i svjedočim šta i ti. Onda odasmo našoj majici, pa je pozva smo u islam, na što ona odgovori, nemam ništa protiv vaše vjere, pa i ona pređe na islam. Od tog dana vjernička porodica poče pozivati svoje saplemenike iz plemena Gifaru u vjeru u Allaha, ne posustajući i ne gubeći nadu. Na islam pređe veliki broj ljudi iz plemena Gifar, tako da su nama zabavljali zajednički, to jest u džematu. Jedni od njih rekoše, ćemo u našoj vjeri dok vjerovjesnik ne preseli u Medinu, a onda ćemo primiti islam. I stvarno, kada vjerovjesnik dođe u Medinu, oni prihvatiše islam, tako da je vjerovjesnik govorio.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 Onda on dođe u Medinu i ponudi se vjerovjesniku da ga služi i zatraži dozvolu za to. Vjerovjesnik mu to dozvoli i bi zadovoljan s njegovim društvom i sretan zbog njegove službe. Allahu poslanik, salallahu alaihi veselem, bi mu stalno ukazivao počast i davao mu prednost u odnosu na drugi. Nikad ga nije sreo, a da se nije s njim rukovao i toplo mu se nasmiješio. Kada se Allahu poslanik preseli u najviše društvo, Ebu Zer ne ima da sabura za dalji boravak u svijetloj Medini, nakon što je napustio nje najveći uglednik i što je ostala bez njegovih uputa i sjela. Ebu Zer tada otputava u sirijsku pustinju gdje osta za vrijeme hilafeta Ebu Bekra i Omera El Faruka, neka je Allah zadovoljan njime. U vrijeme vladavine halife Osmana pređu u Damask, gdje vidje trku ljudi za Dunjalukom i njihovo nastojanje za ovo svjetskim uživanjima. To ga veoma začudi i nikako nije mogao s tim da se pomiri. Onda ga Osman ibn Afan pozva u Medinu. Kada dođe i tu osjeti neku tjeskobu zbog žudnje ljudi za Dunjalukom, a ljudi se osjetiše pogođeni zbog njegove oštre kritike i prijetnji koje im je redom upućivao. Onda mu halifa Osman naredi da se preseli u Rebzu, jedno malo selo nedaleko od Medine. On ode tamo i tu ostade daleko od ljudi, ne obraćajući pažnju na ono što su ljudi imali od Dunjaluka, a čvrsto se držeći onog na čemu su bili Allahov poslanik i njegova dva najbolja ashaba. Bilo je to davanje prednosti onom što je vječno, to jest ahiretu, u odnosu na ono što je prolazno, to jest dunjaluk. كسرت طوقي وتهت فوقي فقلت بالقرآن كسرت طوقي وتهت فوقي neki čovjek dođe kod Ebu Zera pa poče da razgleda na sve strane. Ne vidi još u kući nikakve hrane niti pokućstva. On upita, o Ebu Zere gdje su vam stvari i hrana? Imamo mi drugu kuću, odgovori Ebu Zer, misleći na Ahiret, pa tamo šaljemo ono što nam je najvrijednije i čovjek razumi našta cilja Ebu Zer, pa reče, ali ipak moraš imati nešto dok si u ovoj kući, misleći na Dunjaluk. Ebu Zer mu odgovori, gospodar ove kuće nas neće dugo u njoj ostaviti. Jednom namjesnik Sirije posla Ebu Zerru tri stotine dinara, pa poručujući mu, pomogni se s ovim za svoje potrebe. On mu vrati pare govoreći. Zar namjesnik Sirije nije našao nikog koji je za njega bjedniji od mene? A 32. godine po Hidžri ruka sudbine zadesi i pobožnog asketu za kojeg je Allahu poslanik salallahu alihi veselem rekao niti je zemlja nosila, niti je nebo prekrivalo iskrenijeg čovjeka od Ebu Zerra. الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا